искам да ти кажа, че тук вече един час дискутираме нещата, които се развиват. Чухме всички разговори по радиостанцията с другите лагери. И на мен лично никакви не ми харесва. се говори, че такива хора няма да стават ще мислите? Няма какво да мислиме. Ти много добре знаеш ситуацията, в която се намираме. Какво има над нас, какво има под нас и какво ние сме тръгнали да правяме. Приемам. Какво сте тръгнали да правите, не знам вече. След нощния разговор с вас не знам какво сте тръгнали да правите и това искам да науча сега. А, какво време? Аз мисля, че Доджин Василев има някакви малко по а също и вие може да им наредите от трети за четвърти лагер, да вземат от трети лагер три столни чувала. Трябва за четвърти. Това е друго. По зареждането на лагера, мисля, че и други проблеми там няма. така да ти кажа, че имам желание да се върнеш в базовия лагер. Чулива. Нищо друго нямам за теб. Благодаря ти. Е, както искаш, бащите, аз е, поначало не заповядвам, затова казах, ако обичаш да слизаш в лагер. Yo te lo prometo en cada пълна група. Бъди така любезен да ме уважиш и да не ме измъкваш човек, като на те скачаш. Приемам. Е, е, както видя, е, уважихте като ръководител на група, дадохте това. За това ще се приказваме на друго место. Сега няма какво да говорим за него. И какво имаш против ти това, което аз предложих? Иначе тракът е отежняващо изкачване, в смисъл по-бавно стават изкачванията. Това мисля, че трябва да си има предвид. Виж какво, Иванчо, виж какво ще кажа. Дома слушате другите там от тая четвърка или двойка. Или се хванете и работете както трябва за тази Thank you. Казах ти, казах на Дойчен лично, да слезе и нищо повече няма да ви нареждам. На тебе ти е много добре ясно, аз съм ти наредил всичко тук отдолу, какво трябва да правиш. А значи че не го правиш, то си е твоя работа. Един момент, какво не съм направил от това, което ти си наредил отдолу? Еми, аз ти казах преди малко, ти не знам дали го асимилираш. Кой те разреши да даваш искам решение да ми кажете. А, ако дойчина при тебе изслуша, а, моите следващи думи искам да ми кажете дали добре сте ги разбрали. Дойчин Василев от снощи не е член на българската алпийска експедиция. Толкова. остава да се помислите един час и искам решение да ми кажете. Ако дойчина при тебе изслуша,